oltinchi bob hazrati Aysha u yerdan ayrilib o'z yurtiga qaytdi shogirdlarimi uning bilan birga edi dam elish kuni hazrati Aysha ibodatxonada ta'lim berishga boshildi uning so'zini ongan jamoat hayron bo'lishib bu odam bularni nadin o'rgangandu uningga buncha valo aql farosatni kim bagandu bu mo'jizlarni qandoq yoritadigandu u faqat oddiy bir yog'ochg'u maryam uning onasi yoqub yosa yahuda va simon uning qarindoshlari emasmi singillari bu yerda o'z ichimizdig'u deyishatdi shuning bilan ular uni rad qildi hazrati iso ularga payg'ambar o'z yurti o'z urf tuqqanlari orasida va o'z uyida hurmatga sazovar bo'lmaydi dedi Шуңа Хәзрәте Әйса у yerda bir qancha bemorni ularning uchisiga qo'llarini tepkizib saqaytgandan boshqa hech qanday mo'jiz ko'rsatishni to'g'ri topmadi u bu kishilarning e'tiqodsizligidan hayron qoldi keyin hazrati ayso atrofdagi yezi kentlarni oylinib ta'lim beryotdi u o'n ikki shogirdini yeniga chaqirib ularga jinlarni haydash huquqini berdi va xalq orasiga ikki ikkidan avatdi ham ularga safarda yenig'i hosidan boshqa narsa ilolmaslik na non na xo'jun ko'tolmaslik pulmi selolmaslikni aytdi putig'i oyoq kiyishga ijozatladi biroq biror ortiq ko'ylak ilolmaslikni buyurdi u yana bir yurtqa bog'ninglarda qaysi oilda qarshi elinsanglar u yerdan ketguncha shu oiladila turinglar agar biror yerdagi kishilar seni qarshi olmasa va so'zinglarni anglamasa u yerdan ayrilganinglarda ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardagi to'pini qiqib etinglar dedi shundoq qilib shogirdlar yo'lga chiqib kishilarni gunohlariga tovba qilishga undidi ular nurg'un جنلانی haydadi nurg'un bemorlarga zaytun yig'ini surkab saqaytdi hirotxon hazrati ayso haqidagi hamma ishlardan xabar topdi chunki hazrati aysoning donqi hamma yerga pur ketgan edi ba'zilar bu odam o'limdan tirilgan cho'mildirgichi yahyo bo'lishi kerak uning favqulodda qudratlarga ega bo'lganligining sababi ana shu deyishadi ba'zilar u ilyos payg'ambar desa ya'ni ba'zilar burunqi payg'ambarlardek bir payg'ambar bo'lishi kerak deyishadi bularni anglagan yerutxon man qolisini oldigan yahyo tirilibdi dedi Hirotning bundoq deyishining sababi u o'gay oksi filipning ayoli hirodiyani tortib olganda u ayolning talibi bilan yahyoni tutqun qilib zindonga tashlagan edi chunki yahyo hirotga akangning ayolini tortib olishing tavrot qonuniga xilofdir deb kelgan edi herodiya shu vajdin yahyo payg'ambarga o'chmanlik saqlab uni o'tiratmoqchi bo'lsimu lekin amalga oshira olmagan edi chunki yahyo payg'ambarning durust va xudoga atalgan bir odam ekanligini bildigan yerotxon uningdan qo'rqatdi va uni muhofizat qiladi yerod yahsho payg'ambarning so'zlarini anglagan chog'larida nima qilishni bilolmay qoladi biroq uning so'zlarini yanila qiziqib anglatdi herodiya kutgan fursat oxir yetib keldi herod o'zining tug'ilgan kunini xotirlash uchun katta ziyofat o'tkazib qo'l ostidagi amaldorlar qo'mondonlar va galiya o'lkasidagi yurt qotillarini kutib oldi herodiyaning burunqi eridan bo'lgan qizi kirib usul o'ynab berdi bu herod bilan mehmonlarga bakmi yiqib ketdi herod ham qizga mandan nima talab qilsangiz shuni beraman dedi oqidilla u qasam qilib yana mandan nima talab qilsangiz hatto xonlig'imning yermini desangizmi marhamat dedi qiz toshqirg'i chiqib onasidan nima tələb qilay deb so'rdi cho'mildirguchi yahyoning qolisini talab qil dedi onasi qiz shu on yerotxonning oldiga yugurib kirib cho'mildirguchi yahyoning qolisini darhol bir tag'ishga qo'yib keltirishingizni talab qilaman dedi yerotxon buningga nihoyatda o'ngsizlangan bo'lsimu mehmonlarning oldida qilgan qasmi tufaylidan qizning talpini rad qilishni ravo ko'midi u darhol bir jallod avatib yahsho payg'ambarning qolisini elib kelishni buyurdi jallod zindonga berib yahsho payg'ambarning qolisini elib uni bir taksiga qo'yib qizning oldiga elib keldi qiz uni onisiga topshirdi buningdan xabar topgan yasho payg'ambarning shogirdlari kelib jasadni elib berib yerlikka qo'ydi yezi qishloqlarga avatilgan elchilar qaytib kelib hazrati aysoni oldiga yig'ildi va qilgan ishlari ham bergan ta'limlarini uningga ma'lum qilishdi kelib ketayotganlar nihoyat ko'p bo'lganlikdan hazrati ayso va shogirdaga g'izolanishqimi vaqt chiqmadi shunga hazrati ayso ularga yuringlar men bilan xillat bir joyga berib bir dam orom elinglar dedi buning bilan ular kemaga tushib xilvat biriyaga qarab yo'l oldi biroq ularning ketayotganligini ko'rgan bir muncha kishilar ularni tunib olgan edi haloyiq atrofdagi butun yezlodin bas bas bilan piyoda yo'lga chiqib ulardan burun u yak yetib berishdi hazrati ayso kemidan tushib nurg'un haloyiqni ko'di qo'ychisiz qo'y potisiga o'xshaydigan bu insonlarga ich og'ritdi va ularga ko'p narsalarni o'rgatishga boshildi vaqt bir yak berib qolgan edi shogirdlari hazrati aysoni oldiga kelib bu xilvat bir joy ekan kash kirib ketdi haloyiqni etgan bo'lsangiz ular atrofdagi yezi qishloqlarga berib o'ziga yaydigan bir narsa setib olsin dedi lekin hazrati ayso ularga o'zinglar tomoq beringlar dedi shogirdlar hazrati aysodin yarim yillik kirimni hajlab ularga non akirib ulashtirib beramdiq deb so'rdi qancha neninglar bor qarab yiqinglar dedi hazrati iso ularga ular tekshirib kelgandan keyin bizda besh non bilan ikki beliq boy ekan deyishdi hazrati iso ularga haloyiqni to'p to'p qilib yeshil chimliqda o't og'izishni buyurdi haloyiq yuzdin ellikdin bo'lib o'tirishdi hazrati iso besh dashnom bilan ikki beliqni qo'liga ilib osmonga qarab xudoga shukur etdi ondin nolloni ushtib ko'pchilikka toqchi berish uchun shogirdlarga berdi ikki beliqnimi shundoq qildi hammanglan yeb to'ydi shogirdlar yeshib qolgan non va beliq parchalarini liq o'n ikki sevatga yig'ib oldi tomoq yegan erlarning sonila besh ming edi buning kaynidilla hazrati ayso shogirdlarning kemiga o'tirib o'zini avval ko'lning u qitidagi bajsoyda yesiga o'tishini buyurdi bu orada o'zi xaloyiqni haloyiqni taqtibatdi ularni uzatgandan keyin duo tilovat qilish uchun toqqa chiqdi kashqurun kema ko'lning o'tirisiga borgan edi quruqlikda o'zi yolg'iz qolgan hazrati ayso shogirdlarining paloqni nihoyatda tasti urayotganligini ko'di chunki qarshi tarafdan shamol chiqyotdi tong etishga oz qolganda hazrati ayso ko'lning ustida mengib shogirdi tarafga keldi va ularning yendi o'tib ketmoqchi bo'ldi shogirdlar hazrati aysoning ko'lning usti mengib kelayotganligini ko'rib uni olvosti deb o'ylab vaqirishib ketdi hammanglar uni ko'rib intayın alaqzadı bolışqan idi. Lekin Hazreti Eysa dərhal ulağa: "Xatircəm bolunlar. Bu mən. Qorxmanglar." dedi. Hazreti Eysa kemigi chiqib ularga qo'shilganda shamol to'xtadi shogirdlar buningdan intayin hayron qilishdi chunki ular non to'g'risidagi mo'jizni texcha tushunmagan edi ularning ahli bo'lsa behudlashib ketgan edi hazrati ayso bilan shogirdlari ko'lning qoshi ketig'i berishida ginasor degan yadi quruqlikqa chiqib kemini bog'ildi ular kemidan tushishi bilanla xalq hazrati aysoni to'nib oldi ular yurishib yurib bu xabarni atrofdagi joylarga yetkizdi hazrati ayso qayerda bo'lsa kishilar bemorlarni zambilga selib shuyaga erib berishdi hazrati ayso meyli yizo mayli shahar yoki qishloqqa bosin haloyiq bemorlarni asosli qo'shog'i elib chiqib yotqizib hazrati aysodin bemorlarning hech bo'lmaganda uning to'nining peshiga bo'lsimi qo'lini takkizib ilishiga ruxsat qilishini so'rab yolvuratdi uningga qo'lini takkizganlarning hammasi saqaydi